Dá 22. WC no beat. Não vai prestar. É a visão. Hoje tá com cara que não vai prestar. Ah, já fiquei sabendo que ela é meio louca. Gosta de embrasar usando pouca roupa. É mó viagem só de olhar. É Cuidado pra não viciar. Solta o beat, vai bem se ela vai pro baile solta com as amigas. Tudo bem se ela mantém relação com a bebida. Quando solta o beat do WC, ele tem a receita que faz ela enlouquecer. Tá tudo certo pra dar errado. Tá tudo certo pra dar errado. Você joga sujo, eu já nem me luto, Eu já tô cansado, tudo meia temporada. Você joga sujo, eu já nem me luto já tô cansado de ver a temporada. Hoje tá com cara que não vai prestar. Ai, ai. Hoje tá com cara que não vai prestar. Pega a visão. Aí, WC, que beat é esse, hein? Ei, eu penso comigo agora eu já era. Não saio daqui sem o número dela. Diamante no dente, o sorriso congela. Prazer, eu sou o Felp, o trem das favelas. Beijo nos olhos, loucura sincera. Deixa os caras na fila de espera. Junto das amigas, ela fica sapeca. Se joga comigo no banco do jet. Tá tudo certo, pra dar errado. Essas bandidas, resenha com os aliados. Ela sarrando, bebendo o destilado. Do jeito que rebola, já entende o recado doida, doida, doida. Curte o W e não para de sentar. Louca, louca, louca. Pede mais uma garrafa na né, base rebola sem saia. Cada noite, cada sueño. E já não sei o é que vou ser eu sem você. Aunque contigo tenha é dor. vas a querer volver. Es necesario, yo te tengo que ver. Te sueño a diario, cuando vas a volver. Leyes del diario, que yo escribí en tu piel. Pienso en los besos de tu boca y que sé. Tá tudo certo pra dar errado. Yeah. Tá tudo certo pra dar errado. Yeah. Você joga sujo, eu já nem me luto, Eu já tô cansado de meio temporada você joga sujo, eu já nem me iludo. Eu já tô cansado de ver a temporada. Hoje tá com claro que não vai prestar. Ai, ai. Hoje tá com claro que não vai prestar. Pega a visão.